บุ๊กทูหกสิบแปด 68 68. ใหญ่ เล็ก Mare, mic. Mare. Mic. ใหญ่และเล็ก Mare și mic. Mare și mic. ช้างตัวใหญ่ Elefantul este mare. Elefantul este mare. หนูตัวเล็ก Șoarecele este mic. Șoarecele este mic. มืดและสว่าง Întunecat și luminos. Întunecat și luminos. ตอนกลางคืนมืด Noaptea este întunecată. Noaptea este întunecată. ตอนกลางวันสว่าง Ziua este luminoasă. Ziua este luminoasă. แก่ ชรา หนุ่ม สาว Bătrân și tânăr. Bătrân și tânăr. คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก Bunicul nostru este foarte bătrân. Bunicul nostru este foarte bătrân. เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม În urmă cu 70 de ani era încă tânăr. În urmă cu 70 de ani era încă tânăr. สวย และน่าเกลียด Frumos și urât. Frumos și urât. ผีเสื้อสวย Fluturele este frumos. Fluturele este frumos. แมงมุมน่าเกลียด Păianjenul este urât. Păianjenul este urât. อ้วนและผอม Gras și slab. Gras și slab. ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน O femeie la 100 de kilograme este grasă. O femeie la 100 de kilograme este grasă. ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Un bărbat la 50 de kilograme este slab. Un bărbat la 50 de kilograme este slab. แพงและถูก Scump și ieftin. Scump și ieftin. รถราคาแพง Mașina este scumpă. Mașina este scumpă. หนังสือพิมพ์ราคาถูก Ziarul este ieftin. Ziarul este ieftin.